Here are some short descriptions of a number of Greek wines which attracted the attention of a well known wine club. You may wish to try some of these wines when you're next in Greece. First, some vocabulary. Το κρασί. Wine, Το κρέας. meat, Το δαμάσκηνο. plum, Η θερμοκρασία. temperature, Το δωμάτιο. room. Το μήλο. Apple. Το αχλάδι. Pear. Καμπερνέ Νέα Δρύς, 1989. Ελληνικό προϊόν. Ένα κρασί πολύ γνωστό και πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές του ελληνικού αμπελώνα. Αυτό το πλούσιο σε σώμα και αρμονικό σε σύνθεση κρασί έμεινε για 8 μήνες σε δρύνια βαρέλια Μπορείτε να το πιείτε σε θερμοκρασία δωματίου 18 έως 20 Κελσίου, κυρίως με κρέατα και τυριά. 7 ευρώ και 80 λεπτά. Πήγασος από την Νάουσα. Μία έκπληξη από τη Μακεδονία. Ζωηρό κόκκινο ρουμπινί χρώμα, πλούσια αρώματα φρούτων, κυρίως δαμάσκηνα της Νάουσας – είναι καλύτερο όταν το πιείτε σε θερμοκρασία δωματίου, 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, και συνοδεύει πολύ όμορφα όλα τα πιάτα με κρέας. 6 ευρώ. Μύρτιλος από την Εύβοια, ίνος λευκός ξηρός. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψή μας, χρώμα ξανθό με ζωηρές πράσινες πινελιές και αρώματα φρούτων, κυρίως το μήλο και το αχλάδι. Το πιο ελκυστικό στοιχείο όμως αυτού του κρασιού είναι η γεύση του να το πίνετε κρύο, 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, συνοδεύει τέλεια τα ψάρια, τα πουλερικά και τα άσπρα κρέατα. 9 ευρώ και 20 λεπτά.